DJ Felipe. Atividade dobrada, hein, porra. Da cara é vira bolsa de matando. Ah, vai dar mole. é o DJ Max, caralho, porra. Não tem jeito aí. Aí, toda hora, toda hora. Os cria vai atrás dela, cheio de tesão. Na onda do lança, muito louco de balão. Vai tomar no bucetão, toma que tomar no bucetão toma no bucetão, toma que toma no bucetão, então toma, toma no bucetão, toma que toma no bucetão, então toma, toma no bucetão, toma que toma no bucetão brota, tá gostosa, brota, brota, mas tanta vai, brota, tá gostosa, tá buceta, pistola, tá buceta, tá buceta, tá buceta, pistola brota, tá gostosa, brota, brota, na escota vai, brota, tá gostosa, tá buceta, pistola, tá buceta, tá buceta, tá buceta, pistola. Mulher vem aqui pro baile que a sequência é o toma, toma. Vem mulher fuder com os que a sequência é o toma, toma. E aí, tempão, toma, e aí, tempão. Vem mulher, não finge pro bonde, nós sabe, treca balona. E aí, tempão, toma, e aí, de hoje porque você não sabe quem eu serei. Atividade dobrada, hein, porra? Da cara é parado, vira bolsa de madame. Ah, vai dar mole. É o DJ Max, caralho, porra! Toda jeito aí! Aí! Toda hora, toda hora! Os cria vai atrás dela, cheio de tesão. Na onda do lança, muito louco de balão. Vai tomar no bucetão, toma que tomar no bucetão, então toma toma no bucetão, toma que toma no bucetão, então toma, toma no bucetão, toma que toma no bucetão, então toma, toma no bucetão, toma que toma no bucetão brota, gostosa, brota, brota, mas tu vai, brota, tá gostosa, tá buceta, pistola, tá buceta, tá pistola brota, tá gostosa, brota, brota, na estrada vai, brota, tá gostosa, tá buceta, na tá pistola, na tá buceta, na tá buceta, na buceta, na pistola. Mulher vem aqui pro baile que a sequência é eu toma, toma. Vem mulher fuder com os cria que a sequência é eu toma, toma. E aí, trepão, é toma, e aí, trepão. Vem mulher não finge pro bonde, nós sabe trepa balona. E aí, DJ Felipe, né? Fazendo um barulho danado. É o DJ Bax, caralho, porra! Não tem jeito aí. Aí!